makka qo'shuvini to'g'riliq muhim bir axborotga erishish shu kuni kechda rasululloh yangidan razvedkichilarni tayinlab dushman ahvolini egallashga avatdi bu vazifani muhojirlarning peshvolaridan ali ibn abu tolib zubayr ibn avvom va saad ibn abu vaqqos qatorliq uch kishi o'z ustiga olgan edi ular badr kentining suv iqini bo'yiga berib edi makka qo'shinining suv to'shig'ichi ikki odamini uchirtib qoldi razvedkichilar darhol ularni tutib rasulullohning yeniga haydab keldi bu chog'da rasululloh namoz o'qiyotdi boshqalar oldirab ularni so'roq qilishga boshladi ular ya'ni ikki asr biz quraysh armiyasining suv to'shig'uchilari ular bizni suv elib kelishga avatgan dedi bu gap musulmonlarga yoqmadi chunki ular bu ikkalanning abu sufyanning odamlari chiqib kelishini umid qiladi chunki ularda texicha karvonni qo'lga tushirish umidi uzilmagan edi Шуңа мусулманлар һелки ике әсрне каттык урды. Хәтта улар без Әбу Суфиянның адамлары дигәндән кин аннан урышын токтатты. Уныңгыча Расулуллах му намаздан фарык булды ва көпчелеккә ачыгылганда кылып, улар рас кеп кылса урдыңлар. Ялган әйтсә коеп аттыңлар. Әзбирай Худа, улар авал рас әйткән иде. Улар чукым Курайш кошунының адамлары, диде. Андан уларны өзі бейвасы сорак кылды. Расулуллах әйтәңләр, quraysh armiyasidadi asirlar ular ovi ko'rinib turgan yiroq to'nglikning kaynidi ozmi yoki ko'pmi bak ko'p soni qanchalik bilmaymiz ular bir kunda necha tugi bir kuni 9, yana bir kuni o'nni so'ydi rasululloh buni anglab ularning soni to'qqiz yuz bilan mingning orliqida ekan dedi ondan keyin yana so'roqni davomlashtirdi quraysh qotillardan kim kimlar bor utba bilan shayba ya'ni robianing ikki o'g'li abul baxtari ibn hisham hakam ibn hizom navfal ibn huvaylid horis ibn omiri tuayma ibn adi nazri ibn horis zama ibn asvad abu jahl ibn hisham va umayya ibn halaf qatorliqlar bor deb yana bir qancha kishining ismligini topshirdi so'roqdan keyin rasululloh qo'shinda so'z qilib makka sizlarga jigar parilarini chiqartibdi dedi sim sim yomg'ir shu kechisi osmon bulutlanib yomg'ir yog'di alloh yomg'irni mushriklar tushgan joylarga ko'p yog'dirayotganlikdan ularni olg'a ilgirlashdan to'sib qo'ydi musulmonlarning ustiga sim sim yomg'ir yog'di bu ularni pokladi va shaytonning paskin maynatchiliklarini ketkizdi yer qotdi qumlar chingdilib odam va hayvonlarning qadami petib ketmaydigan bo'ldi va chedir bargohlarini tikishga sharoit hozirlanib qo'shinning dili taskin topdi islom qo'shuni muhim harbiy strategiyalik o'ringa oldin berib o'rinlashib oldi rasululloh badr suyiga mushriklardan burun berib o'rinlashib olish va ularning bu o'rinni oldin egallab olishning oldini olish uchun qo'shinni qo'zg'adi va jiddiy yo'l yurib oqshimi bir mahallada badr suv manbalaridan birining yoniga kelib tushdi bu chog'da hubab ibn munzir goya bir harbiy mutaxassisdek o'rnidan turib ey rasululloh bu yerga allohning buyrug'i bilan tushdingmi yoki jang tadbiri uchun o'z roying bilan tushdingmi deb so'radi rasululloh jang tadbiri uchun o'z royim bilan tushdim dedi hubab ey rasululloh bu yerga tushish muvofiq emas qo'shinga buyruq qilgin biz bu yerdan qo'zg'olib badr suvlaridan mushriklarga eng yaqin bir suvning yeniga berib o'rilishib bir ko'l yasab suv chinqib olayli andin boshqa quduq va ko'llarni ko'mib ko'miytayli shuningdan keyin urush qilsak biz suv qiyinchiligi tortmaymiz dushman suv icholmay qiynaladi rasululloh to'g'ri aytding dedida qo'shinni tezdan harakatlantirib dushman qo'shiniga ancha yiroq bo'lmagan bir suv bo'yiga tun nisbida kelib tushdi andin ko'l ko'lab suv chinqib olib uningdan boshqa katak yo'llarni tindiribdi qo'mondonlik shtabi musulmonlar suv bo'yiga kelib o'rilishib bo'lgandan keyin saad ibn maoz rasulullohga kutilmagan ahvolning yuz berish ehtimoli qarta oldin tayyorlik ko'rish va g'alba qilishdan burun mag'lubiyatnimi o'ylab qo'yish nuqtai nazar bo'yicha musulmonlar rasululloh uchun maxsus bir qo'mondonlik uyi ta'sis qilib berish taklifini berdi u mundoq dedi ey rasululloh biz sanga sen turadigan bir yog'och qo'rsham uy bino qilib yeniga ot uloqlarimizni tal qilib qo'yib ondin jangga kirayli agar alloh bizga g'alba nusrat ato qilib dushman ustidan g'olib kelsak ko'nglimizdagidek ish bo'lg'ini navoda aksicha ish bo'lib qolsa etinga mingan peti madinada qolib qolgan musulmonlarning qishig'i berib olsanda alloh seni ular bilan qo'g'daydi chunki madinada seni bizdan bak so'yadigan va jon fido qiladigan nurg'un kishilar qolib қалды. Олар sening dushman bilan tutishib qilishingni bilgan bo'lsa hargiz ayrilib qolmaydi rasululloh saatning bu so'ziga opirin o'qidi va uningga xayrilik bilan duo qildi va shu hamon musulmonlar harakatlanib urush maydonining sharqi shimol tarafiga joylashgan egiz bir dövi ustiga jang maydonini qortib yog'och qo'rchon bilan bir uy bino qildi shundoqla saat ibn maaz boshchiligida ansor yoshlaridan bir qancha azmatni tanlab maxsus rasulullohni qo'g'dash uchun qo'mondonlik shtab atrofiga o'rinlashtirildi qo'shinni safarvar qilish va kechini bedor o'tkazish qo'mondonlik shtabi bitgandan keyin rasululloh qo'shinni safarvar qildi u jang maydonida salmoq qadam tashlab minib inshaalloh ata movu paloni o'ltirildigan joy ovu inshaalloh paloni beshini yeydigan joy deb qo'li bilan ko'rsatishga boshladi ondan shu yerdan bir tup daraxt tuviga berib namoz o'qish bilan kechini bedor o'tkazdi musulmonlar ko'ngillari xotirjam ochiq yo'ruq va to'lib toshgan ishonch bilan yuraklarini to'xtatgan holda yetib allohning munu oyatidagi bishoratlarini o'z ko'zi bilan ko'rish da rohatlik uxlab oldi o'z vaqtida olloh tinchlantirish yuzidan sizlarga uyqu beg'ishladi tahorat ilib g'usl qilib pok bo'lishinglar uchun sizlardan shaytonning vasvasini ketkazish uchun allohning yordamiga ishonch qilib ko'nglinglar to'q turishi uchun qadiminglarning qo'ng'ib etib ketmay mazmun turishi uchun alloh sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi qur'oni karim sura anfal 11 birinchi oyat bu hijriyning ikkinchi yili ramazonning 17 yettinchi kuni juma kechasi edi rasululloh mushu oyning ya yoki 12-ci kuni yo'lga chiqib payshanba kech mushu yerga yetib kelgan edi makka qo'shuni jangga otlanish oldida ikki qismda ixtilof yuz berdi ammo quraysh taraf badr vodiysining madinaga ki chetidagi harbiy da kechini bexiromon uxlab ötküzdü. atisi atigan qo'shinlarni tartibga silib nag'ri sunay daqi dumboqlarni chelib Dönlük tarafdan hayva bilan badr vodiysiga qarab tushdi ularning ichidan bir qancha kishi udul rasulullohning ko'liga qarab o'zini otdi bu chog'da rasululloh ularni suv ichgili qo'yinglar dedi ular kelib nihoyat almanjub suv ichishdi shu kuni oshu keldin suv ichganlarning birsimi omon qolmadi faqat hakam ibn hizam qutulib qilib keyin musulmon bo'ldi va uning musulmondorchiligimi nihoyat yaxshi bo'lib ketdi u qasimini mubolig qilmoqchi bo'lsa meni badrda omon qo'ygan olloh bilan qasam deydi asli gapimizga kelaylik quraysh qo'shuni tuvanga tushib to'xtagandan keyin ular umayr ibn vahab jumahini madina tarafning kuch quvvatini va son sifatini egallashga avatdi umayr etig'i minib qo'shinning atrofini yiroqdan bir aylanib chiqqandan keyin qaytib berib taxminan 300 odam ekan balkim ozroq kam yoki ziyoda chiqdi uningdan jiq emas lekin to'xtab turinglar man qarab boqay ularning buktirma qo'shuni yoki yordamchi qo'shuni bormi texi dedida etini turib, o'ymonliqning yiroq chetigacha bir oylinib chiqdi va g'ayri ahvol sezmagandan keyin qaytib kelib man hech narsani boyqimadim. lekin man ey quraysh jamoasi bala qazoning qip qizil o'lim elib kelayotganini yashirab to'gillarning ochiq oshkori o'lim to'shayotganligini ko'rgandek bo'lyotiman ularning qilishlaridan boshqa hech qanday mudofaalish aslasi yoki panohlanish qarorgohi yo'q Әзбірай Құда, сілердің бірсі өлмегіче, олардың біріні өлтіргілі болмайды. Navada ular bu qitim sizlarning iqtidorli odaminglarni yo'qitavassa, uningdan keyin hayotning nima lazzati? Shunga obdan o'ylab ko'ringlar, dedi. Bu chaqda boshdan oxiri urush qilish fikrida cho'ng turib kelgan Abu Jahl ibn Hishamga qarshi qo'shinni qaytirib ketishni tashabbus qiladigan yana bir qarshilik fikri iqimi paydo bo'ldi. Uning jarayoni mundaq bo'ldi. ularning ichidan hakim ibn hisom qo'shin sarkardalari bilan ayrim ayrim so'zlashdi va utba ibn robianing qishig'i kelib ey abu valid sen quraysh xalqining kattasi hurmatga sazovar boshlig'i sen abadil abad yaxshi noming qoladigan bir ishga qizqamsan dedi utba qandoq ish u degan edi hakam ibn hisom qo'shinni qaytirib ketasan va ittifoqdashing amri ibn hazamiyning ishini ustingga olasan Әмір ибн Хазами Нәхлі қошуының вақасыда мұсылманлар тәріпіден өлтірілген. Ұтбә, чоқым қылымен, бұл ішқа сән маңа кепіл болғын. У деген менің иттіпақтышым, оның қарызлары вә бұлап кетілген маллары менің зіммәмге қалсын, деді. Ondan u yana Hakam ibn Hizamga "Sen hazırla İbn Hanzal, ya'ni Abu Jahlning qishig'i borg'in. Men ko'pchilikning ishini shuning pushlab yetishidan qo'rqyapman" dedi. Ondan Utba o'rindan turib qo'shin ichida so'z qildi. U mundoq dedi: "Ey Quraysh xalqi, sizlar Muhammad va uning odamlari bilan urushib nima qilsizlar? Qasam qilib aytamanki, agar uni yangmoqchi bo'lsak, odam qarab turib o'z tog'isining o'g'lini va hamma ochisining o'g'lini va yoki o'z jamoatidan bir kishini o'ldirishga majbur bo'ladi. Bu qandoq bo'ladi?" Shunga biz qaytib Muhammadning ishini boshqa arab qabilalariga qoldiraylik. ular g'olib kelib muhammadning adibini bersa nihoyat yaxshi bo'lg'ini navoda aksicha muhammad g'alba qilib qolsa uning g'albisi sizlarning g'albanglar ong'icha hakam ibn izom abu jahlning yeniga berib ey abul hakam o'tba ibn robia meni qishing'a mundoq mundoq gaplarni qilib avatdi degan edi abu jahl qo'pollik bilan azbiroy xudo muhammad va uning odamlarini ko'ribla o'tbaning qo'rqib yurki eg'ib ketibdi hargiz undoq qilg'il bo'lmaydi Allah bilan qasam qilamanki, Allah biz bilan Muhammadning o'ttirsini adil hukm bilan ayirib qo'ymag'icha qat'iy qaytmaymiz. Utbaning bundaq deyishi u Muhammad va uning odamlari qo'shinlarimizga noshtilik bo'lib qoladiganligiga ko'z yetgan. Aslida uning o'g'li Abu Huzayfa ibn Utba burunla musulmon bo'lgan bo'lib hijrat qilib kelgan. U shularning qitida. Shunga o'z bolasidan ansiragan gap dedi. Utbaga Abu Jahlning azbiroy xudo o'tbaning qo'rqib yuragi eg'ib ketibdi degan haqorat so'zi anglanib edi u oz qoldi kimning qo'rqib yuragi eg'ib ketganligi yeli ma'lum bo'ladi meningmi yoki uningmi dedi abu jahl bu qarshilik fikr iqimining texmi kuchayib ketishidan ansirab akam ibn izom bilan shunchalik so'zlashibla omir ibn hazamiyga darhol odam avatdi u nahli qo'shinida o'ldirilgan amir ibn hazomning qon qayrinishi edi sening ittifoqdoshing o'tpa qo'shinni urushmay qaytirib ketmoqchi bo'lyotidi holbuki san qarindishingning o'limini o'z ko'zing bilan ko'rgan shunga darhol qarindishingning qisosini elishib berishni talab qilgin dedi shuning bilan omir darhol qo'shin orsig'i chiqib keynini ochdi bu dard alamga chidamg'anlikni bildiratdi va voy amri voy amri voy qarindishim voy qarindishim deb to'lig'ili turdi buning bilan ko'pchilikning asabiyati qaynadi ish ta'tir sugandi niyatlari buzildi va o'tpa tashabbus qilgan oqilona tadbir cho'rib tashlandi qisqasi shundoq qilib tantaklik tadbir ustidan g'olib keldi va tinchlik uchun ko'rsatilgan bu bir maydon tirishchanlik hiyli mikr bilan turib turvitildi har ikki taraf yiqillab kelib sap tortishib turdi mushriklar aybi bilan do'ng tarafdan tushib kelib ikki taraf bir biriga ko'rinuvdi rasululloh ey olloh mana bu Quraysh o'zining takabburligi va cho'ngchiligi bilan sanga qarshilashqili va sening payg'ambaringni inkor qilg'ili keldi. Ey Alloh, sen menga va'da qilgan yordamingni nozil qilgin. Ey Alloh, ularni hozirla aloq qilgin, deb duo qildi. Rasululloh dushman qo'shuni ichida qizil tugiga minib olgan Utba ibn Rabi'ani ko'rib, ularning orasida yaxshilik bor deilsa, cho'qim qizil tugilik kishida bor edi. ular shuning gapiga ungan bo'lsa to'g'ri qilgan bo'ladi dedi rasululloh musulmonlarning saflarini tartibga soldi u saflarni o'ngshab tuzayotganda mundoq bir qiziqarli ish yuz berdi rasulullohning qo'lida sap tuzish uchun elib olgan bir tal tig'siz yachoq o'qi bor edi u savat ibn g'uziyaning sapdan eshib chiqib turib olganini ko'rib tuz tur ey savat deb uning qo'rsqig'ini o'qib qo'yuvdi savat ey rasululloh meni urding qisos olaman deb turib oldi Rasulullah mani qisos olg'in deb qo'rsiqini ichib beruvdi savat rasulullohni quchoqlab qo'rsoqlarga suyib ketdi rasululloh bu nima qilg'ining ey savat deb so'ragan edi savat ey rasululloh ko'rib turibsan o'lim oldimizda turibdi shunga hayotimning oxirgi minutlarida mening tenim sening teningga tegsin dedim dedi rasululloh savatga xayrlik bilan duo qildi va saflarni tuzab bo'lgandan keyin qo'shinga ular rasulullohning eng oxirgi buyrug'ini topshirib olmoqcha dushmanga hujum qilmaslik to'g'risida buyruq tushirdi Ondan ularga jang qilish usuli to'g'risida alohida yo'l yo'riq berib, dushman bostirib kelsa, ya'ni umumyuzlik hujum qilsa, yer beg'iriltib o'q uzinglar. Otqandimi orqa-orqadan arom bermay etinglar va ustinglarga besib kelmagicha qilich sug'armanglar, dedi. Ondan Abu Bakr bilan billa qo'mondonlik shtabiga qaytdi. Sa'ad ibn Ma'az qo'g'dug'uchi azmatlarni boshlab shtab darvozasi oldida qilichini shimoylab jangovar holatda turdi. Ammo mushriklarning ichidan Abu Jahl ibn Hisham duoga qo'l ko'tarib, "Ey Alloh, u bizdan sizga rahimni uzdi." Ya'ni Rasulullohni demakchi. Biz uxmaydigan bir nimani din deb elib keldi. Uni hozirla aloq qilgin. "Ey Alloh, ikki tarafning qaysimizning ishi sening dargohingda maqbul ko'rilsa va uningdan rozi bo'lsang bugun nusrat va yordamingni shu tarafda ato qilg'in dedi va mushu vaqtda olloh tuvandagi oyatni nozil qildi ey kuffarlar jamoasi agar sizlar g'albini tilasanglar g'alba allaqachon sizlarga kelib bo'ldi ya'ni u sizlarning ziyninglarga keldi agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yonsanglar bu sizlar uchun yaxshidir agar uning bilan yana urushsanglar biz uningga yana yordam beramiz Qo'shoninglar ko'p bo'lgan taqdirda taqdirdami u sizlardan hech narsani dafiy qilib bera olmaydi. alloh haqiqatan mu'minlar bilan billidir qur'oni karim sura Anfal 19 oyat soat 0 va tunji jang uchquni jang pilkiga tunji bo'lib o't yoqquchi mushriklar tomonidan asvat ibn abdul asad mag'zumi bo'ldi u mijozi qo'pol badqiliq odam edi u jang maydoniga allohga ahd beramanki cho'qim ularning ko'lidan suv ichaman yoki uni bulg'ayman va yoki shuning uchun o'laman deb sakrab tushdi u maydonga tushuvdi bu tarafdan hamza ibn abdulmuttalib tushdi ikkalan bir ikkicha qilich so'qishtirdida hamza bir uribla uning bir pochqini uzib o'tdi shuning bilan u o'ngdisiga yiqilib tushdi uning kesilgan puti jirt jirt qon to'kmakda edi u yiqilgan o'rin ko'ldan xeyli yiroq bo'lsimi biroq u qasmini o'rinlash uchun uch putliq bo'lib ko'l tarafga o'milab yugurib kelib ko'lga o'zini otdi lekin hamza uningga omon bermay qo'g'lab berib oxiri ko'lning ichida qilishlivatdi